Eta guk ere Katalonia pixka bat aipatzuko dugu gaur. Gutxi, astapen honda makrik. Interneten, Kataloniako errepublika independenteak minutu bat baino gutxiago iraundu estatuaren bizi labura segidan sartu da Wikipediako datuetan. Internetek ez baitu ezer eta ezer eta oraindik gutiago momentu labur horiek bakizue, oi hartzuna undikoak direnak baitan tak markatzen dira. Carles Puigdemontek itza hartu delarik, atzo, berro gehi sei segunduko tartea kondatzen da. Berreita ma barkatu, berreita segunduko tartea. Asida eganez, Kataluniak irabazi zuela estatu independente izaiteko eskubidea. Eta momentu berezi historiko hau urriaren leheneko bozketaren ondorio zuzena dela. Maioneza hasten da igotzen hemen eta esaldi hau egan ondotik, hogei tamalau segundu iraundituen txalo ukaldiak izan dira. Ondoko esaldian, gobernu katalanak eta nik proposatzen dugu parlamentuak gelditzea independentziaren deklarazio honen efektua ondoko egunetan elkarrizketa bat abiatzeko gisan. Eta hor, beste giro bat sartu da publikoan, hori aipatuko dugu laster. Wikipedian beste zerbait gertatu da. Kataluniako errepublika sartu da, estatu izan direnen biziraupenen laburrenetan. Sortzi segundu iraunduen estatua izan da Katalana. Geroztik ezabatu duten sartzea Wikipedian iduriz moderatzaile batek agian haintxegur. Baina irudi batzuek dute ere ongi erakutsi, Puizdemontek e, eh, egin duen diskurtsoa, eta sortu duen emozioa bereziki, emozio aldakora edo, emozio igo gailua, eh? hop, igotzen da eta kolpez jausten da beste zentzura. Iban Albarado argazkilariak diskurtsoak kanpoan pantailetatik segitzen zuenen gana joan ez segitu du. Eta emazte bat bereziki hautatu du, berroita masei segunduko diskurtso animatu hau ilustratzeko. Espresio ederak dituen aurpegia. Itzak iragurri gabe emozioa sendida irudiari esker. Lehen argazkian, itxoiteko momentua. Senitzen da, bere begietan, eh, be, eza igotzen ari dela, eh? bigarren irudia, askatzea, eh? zinezko askatzea, paf, besoak, gora, oiuka, posanagusi. Puik de monten diskurtso astapenan gira, Ondoko segunduetan, beste irudi bat, euforiarena eskuak tinki beti gora eta oiua dena emaiten du hor zinez. Eta hor, puiz de monten diskurtsuaren bigarren zatia, beste aurpegi bat agertzen da. Ulerte zintasuna, ulerte zintasuna, galderazko ikurran agusi da bere begiradan, eskuak apaldu dira ahunt, eta itzuli ditu gainera, bere aurpegiaren ondoan jarriz, Eta azken irudi hau aurpegia bakarrik besoak desagertu dira, baina aurpegia etxia ahoa tinko. Argazken indarra, joan esekin aipatuko duguna laster, baina jakin aldeuntan maputxeak izango dira. Zerbista putz, utz, huts, iratzia pitz, hitz. Itz eta putz. Iru minuturen buruan, Agustine errota entzulearen iritzia. Benalenik musika hau putzuz putzu deitzen da Joseba Tapiaaren da. Eta bai disko berriarekin urbiltzen da Joseba Tapia, zaroaren hasieran argitaratzuko du. Eta hori besamotzak taldearekin, egin ditu kontzertuak, ameka kantu zusatua izango da hemen, putzuz putzu, lehena! Putzuz putzu nabilela, amorruan puztuta Putzuz putzu nabilela, amorruan puztuta Dinoztan igela, amorruan puztuta Patxa naun dina un aspaldi Malko garratzen enura, datorren da torren eputzura Jauzika zakiñatoñez, amorruan jauzika zakazak inako nez, amorruan jauzika Urrunaren minez, amorruan jauzika Pausos pauso obenukela, enezak entxinez Malko zintzoen Batasuna hori zen Joseba Tapiaren disko zahar bat larogeita emezortzian atera zuena eta disko hortan atera zuen eh, be, ba, zen izen putzuak deitu kantua bir moldaketa bat beraz proposatzen du Joseba Tapiak putzuz putzu deitzen dena eta bere disko berrian eh, argitaratuko duena entzuten alko duziena Azarotik, hain zina, piaren lehen kantua momentuz badok puntu eusen entzuten alduzuen. Tzulearen iritziarekin segitzen dugu orain Agustin Ejota bere, zuri. Egun egun hauetan behako guztiak Kataluniarat buruz daude, zer gertatuko den jakin minez. Gukere gauko beakoa eginen diogu. Baina ez erraiteko zein izan behar duen gure iritziz Kataluniaren geroa hori bakoitzak bere buruan dauka. Zenbait gogo eta aktualitateak piztu dizkigunak nahi ditugu aipatu. Lehen lehenik independentismoaren gara indarra azmeagatu nahi ginuke. Denek ikusi izan dugu polizaren bortizkerien gainetik legea eta konstituzioa kontra izanik ere nola milioiez goiti herritarrek zaharala gazte, bozkatu duten karrikaren jabe, jarriz, melduri gabe eta horrelako herritargoa txalotzekoa da. Hainitzetan entzuten duguna gezurtatu nahi ginuke, Katalunian, Lombardian edo Flandrian bezala, adituek eraiten digute nazionalismoa, independentismoa, aberatzen moldea dela aberatsak, berekoi eta zikoitzak beren lujaldearen aberastasuna den mendren bat partikatu nahi ez dutenena, legoizm de rix. Denboran hala izan dela alderdi zemaiten hitzetan egia da. Baina azken bospasei urteetan du independentismoak gora egin Katalunian. 2000 amekan adibidez, Rajoi gobernu bururat heldu zenean independentistak gizartearen euneko jameka ziren. Sei urte berantago, euneko berroia gainditzen dute. Horrek eran nahi du, gatu horrek baduela beste buztanik. Eta aberastasunarekin ez duela ikustekorik. Beziki gazten artean da Podemos, aldugu, mogimenduarekin zer ikusia badu. Paraleloki hasida. Demokrazia eskasa, prentsa, justizia, armada, erregea, gobernuaren meneko edo zerbitzuko ustelkeriak banalizatuak eta Madrilgo gobernuaren bortizkeriak horiek dute hasi mugimendua aldaketaren gosez. Horitu behar da 2000 hamarrean Madrilgo hausitegi konstituzionalak pepek galdeginik ez estatu zituela autonomiaren zenbait lorpen. Beraz, erran daiteke independentismoren indartziak zer gehiago daukala iduriz frankismoarekin loturak arras moztu ez dituen demokrazia eta justiziarekin, ezinez eta aberastasun eta zikoizkeriarekin. Beste gogoeta bat, legea eta demokrazia arteko loturaz, legeak, konstituzioak ez du onartzen Katalunian konsulta baten egitea. Baina milioika jendeak kalera ateratzen direnean ezote du legeak gizartearen naikundeari pleatu edo egokitu behar, gutienezko demokrazia batean. Eta gure ustez, nahiz eta independentisten aldetik ere gauzak ez diren beti behar bezala egin eta egiten, Madrilek eta Rajoyen gobernuak dute krisiaren oben nagusia. Sekulan ez baitute atea ireki, elkarrizketari, ez Katalunian, ez eskolerian, legea eta estatuko instituzioak beren alde direla aitzakilearekin. Gehiago dena, zenbat eta ustelkeria kasu gehiago beren legoetan, zenbat eta demokrazia mugatuagoa, boto gehiago lortzen du pepek. Berriki oraino, rajuiek erakutsi du zer nolako elkarrizketan nahi duen poliza igorriz, makilkadaka, herritaren menderatzerat. Azken putara, Europaren zat. Harri-garria dirudi, Europako zuzendarien isiltasuna. Krisiaren lagitasunaren aitzinean, hartzak gure mendietan sartzeko erabakia inposatzeko gai dira. Baina, Katalunia, Espainia eta Europaren gerua zalantzan ezartzen dituen egoeraren aitzinean, isilik eta mutu daudelarik. Alta, elkarrizketa eta negoziazioaren premia gorria da. Agustin egota bere entzulearen iritzian miresker segitzen dugu kronikarekin itztaputzen. Eta segitzen dugu beraz, gure krono, kronikalariarekin, Joanes Etxebarria Gatxaldeon. Bai, zuie parte Eguzkiarekin, Gatxaldeuntan. Bai, ezin <laughs> gozatuz, bai. gue lan madarikatu juntan eh, pantalla bat egin zilin behikia, bena bon. Mm, hori da, eta argazkilari bat entzat, olako eguzkia nola da, nola hartzen da olako aroa delarik kirudi bat? Nik ez maite ekia. Ah, voilà. Ez, eta guano gutiago eguerdikua, guai, eguerdi ganik da, bena bon. Mm. Eh, eguerdi eta lau bostak hartin hor, eh, zut bat emaite ekia salbu nahi delai kontraste azkarrak olamena bon. Bai. Bestela ez da egokiena. Arrantzukan bezala, arrantzan izai, eh, arrantzan behin izastun da juntan. <laughs> Goizian goizik edo iluntzian, hola. <laughs> Ebe bada, dena jakingo dugu. <laughs> Gero erraiten da, eh? argazkiak eh, hartzeko kolore politenak eh, ez direla eguerditan, gehiago goiz edo hartxetan direla hartzeko momentu berenak, ez? Ba, izer nahi den, eh? geho balin bada zerbait eh, nahi bada egin argazki hun bat eh, eh, ekimena balin bada importante eta ekimena egerritan balin bada ez da beste remedioik. Yes. Bena edertar hartin nahi delaik, egia ez dela argi huna ez egerrikoa. Dena den, ezkira eh, uh, bat ere arituko atxaldeuntan, <laughs> argazkietaz bai, baina ez eguzkiaz, bo, egiten dugu lotura bat, ikusirik uh, gure eh, dozu, hautatu duzun irudia, aski iluna edo aurpegi bat baita bakarrik ikusten, basatzen dugu Atlantikoa eta Maputxen uh, gana joan engira honetan. Bai, zen eta inintzen, uh, bon, kronika hau... Uh, ahal bezain beste aktualitatea ilotuko dugu edo sare sozialetan ikusten duguna edo beste bena eh, hainintzan uh, aste argazki txerkatzen eta uh, eh, stakit nulaz, bena hasiniz Googleen Mapuche joiten eta atzaman dut bate berri ezten argazki bat, portreta bat da uh, aldi juntan ez dut bereziki argazki aipatu nahi baizik eta argazkian ageidena dena Eh, Santiago Maldonado da, eh, ikusten dugun e, potieko gazte hoi, Argentinara eta e, agorila hatxarrian hanitz e, aipatu zen, sare sozialetan ebai handan bat, Uh, Argentina hoi ebili behitzen Mapuche komunitate batetan, susene gaiteko pull off komunitatean, resistentzian den eh, komunitate batetan, eta hori izan zen polizia operazio bat, eta sartu zen uh, eh, Mapuche enkuntre usu egiten den bezala dena erretzez, uh, gentia joitez, eta bahitzez ebai, eta potiko hau, ez dena Mapuche, jande Argentina gabena ez Mapuche, zentan Mapucheak badia Txilen eta Argentinan, mhm. eta hor Argentinako partian uh, agitu edo gertatu zen hau, eta um, mm, bahituik izan zen potiko hoi, eta Euskal Herrian ebai elkartak zuen handia izan da, ikusi guntian sare sozialetan hunan beste gile Euskal Herritar uh, argazkiz uh, Santiagoen be, age jaztia galtatzez, eta nahinean aipatu be, hanitzetan bezala, aktualitatea eh, aibeita jauzik aleku batetik bestila, eta, eta be, jauz egiten dugula, ikusi ahazten dutugu aintzineko gaiak, eta hau ebe uano aktualitatean da, maleuski, familia entako, maputxe entako, uano aibeitia galtatzen eh, agerdadin eta bizik agerdadin, nahiz eta badakikin holakuetan eh, epia geoz eta luzeago izan eta geoz tasantza gutiago bizika gertzeko, jale familiak dionaz esperantza, esperantza badie, guano, bizik agerdadin. Eh, Dena den ez dakigu deuze, ez dakigu badakigu polizia operazio bat izan dela, bortitz beti bezala maputxen kontre, eta desagertu dela beste ikez, eta nahi nian hoi hitazi, eta bon, egon behin nintzen dila urtzezun zunbait, eh, Mapuche komunitate Eh, gaia hujaneko edo hurbil egiten zait eta mm. nahinean hoi ekarri honat. Azkenean ere, eh, hori da usu olako gaiak aktualitatean, erraiten duzun mesala, bada aktualitatea jauziten dugu batetik bestera etengabeko informazio horren erdian, be, ahanzten dugu egun batetik bestera zer pasatu den, eta nun izan den gertakari larri bat, baina, eh, ba, interes bat bali mauzu lujaldearekiko, lotura bat, uka bali mauzu lujalde horrekiko, edo pertsona batekiko, ba, interesa beti hor gelditzen da, eta maputxeena, eh, behar ba, maputxak aipa aipatu entzien, ala ere, eh, irudiaz mintzatzeko, eh, irudiak markatu zaitu bere begiradak? Bai, ordin jakurri dutanaz, uh, espenian, fin, afea, mena ez uh, eh, hujanetik ez urbiletik bereziki, uh, jakin dutanaz ordina potiko gazte bat, ez dakit habo behadina xuxen, e, tatuatzaile eta artisaua hola e, Argentina. Bidazetan ebilidienak Amerika Latina nisu ezagutu dutien segur Argentinarrak hola artisauak eta beste ebilten jena bidazez e, lan egiten eta bizitzen. Eta bai, begira da horrek e, markatzen nahi, ez dakitzen tako, bada holako e, bon, argazki edera da, erran dezagun, nahiz eta uste dut photoshopetik trafikatuk izan den, mena badu eh, badi jolako duintak zuntzer baita begiradan, eta eh, azkar jatza maiten dut, eh, potiko hoi txerkatzen aienek egin dien webgune batetan, lehen irudia da, hor interesa bat entako Santiago Maldonado, erraiten den bezala.com webgunean ikustena ikusten ahalko da, mhm. argazki hoi handiz, eta bai, beste igabe begirada horrek markatu nahi egia eta hartako dute bai deliberatu kronika juntatek hartia zen, eta argazkia beita gue kronikaen lehen gaia, eta argazki hunek nahiz eta ez izan uh, nik uste profesional batek eginik, mm. jale badu halako indar bat. Bereziki historia ezagitzen delaik prefosta. Bai, egia da. Uh, eh, begira daren indarra, berak pentsatzen pertsonalitateak ere bere pertsonak egiten duela, Hor... Bai, hau dela, eh, bon, hor sartuko nizaminat eh, ene bizipenetan, mena, Uh, egon nintzen ni komunitate batetan egresistentzian zena eta jakin behar da Mapuchen egoera oso berezia dela alde batetik uh, eh, dute lehen Txile eh, eta Argentinaen artindela lujaldia, ualmapu deitzen den lujaldia Eh, ez dena ez Chile eta ez Argentina, baizik eta Maputxen lura. eta hor eh, interes eh, ekonomiko handiak zuten kolonoak sartu zien, eta oso zatikatuik dira, Ordin hori lehen elementua, e, Maputxe komunitatiak bata bestetik oso hurrin bizidia, eta izigarri gaitza jentako untsa antolatzia, antolatzen dia bereziki komunitateetan eta usi komunitate tipietan. Eta bada halako mesfidantza bat eh, internazionalista sentitzen gienen gan mm-hmm. eh, eta kumprenitzen ahaldena, eh, izan behitia usu eginik eh, ba, mundian zehar egiten den bezala, ni uskaldun bezala gertu nintzen komunitate batetan, eta lotsa lotxazien, gue presentziaekin baizik, prentsak, nula maputzen kuntre bada, Eh, Euskal Herrian bezala polizia, estatua eta hedabideak ebai, e, Euskaldun bat egontzen komunitate batetan eta segidan egin zien eh, agertu zien eta kideak eta maputxen artin baziela lotuak eta bon, holako asmakizun muntaiak politiko mediatiko bat eh, agertu zen eta guke bai mes fidantza medio uh, ebe behar ikan ginean simpleki ez ginen hanegon uh, eh, be ez peitzen hen uh, edo favoretan mm. eta hor nik uste dut potiko horren begiradan agertzen dena hola uh, asmatzen ahaldugun uh, uh, ez dakit nula zintzotak edo holako adore zerbait E, azkar izan behar den zen eta komunitate bat, erresistentzian den komunitate batetan txartzia ezpeita simplen. Hora, ba, hoi hene bizipenetik uh, Santiago Maldonado eraz e, deitzen da, eta usu gertatzen dira, olako desagertzeak, uh, nor da horren gibelean izaiten alko litaikena? Hor, simpleki hor polizia operazio bat izan zen, Argentinako polizia, nik ez dut ezagutzen egoera Walmapuen eh, Argentinako partian, uh, eh, ikusinean nik Txileko partian, eta mm, aipatzen da adibidez Bolibian, eh, Evo Ebo Morales haltu zela gobernila, indigenek hartu zela holako uh, duintarzun bat jabazi zela edo konfiantza ben, bengan eta hola, uh, Maputxak egiazki lehertuk dira izan lurralde mailan, hen lur jovenak txik izan dira, simpleki, uh, oi hangintzan haidien... Eh, holako burges handi zunbaiten ganik. Politikoki lehertuik dia ebai, ez di antolatzen ahal zatikatuk behitia, hizkuntza ez dezagun aipae, mespretsatuk, eta pertsona bezala ebai, oso mespretsatuk dia. Eh, holako baldintzetan, eh, pentsatu behar da, kasu huneko jartzen handia ikentzian nik uste uh, Mapuche esten bat izan behita mm. dezagertuik, mena Mapucheak dezagertu zienak hanitz izan dia isto jantzehar, uh, eh, hil, hil eho dutienak edo hil, erahil dutienak ebai hanitz, eta presuntegian jenak ebai badia handana bat. Berdin bukatzeko ala ere aipatuko dugu zure argazkia, zenta zu maputxen gana beraz zurbildu zira, eta hor argazki bat ekarri izan zu, lehen aipatzen ginuen eguzkia eta zinela sobera eguzkizalea, uh, eh, bestelako argi bat erabili baituzu hemen argazki honetan, suarena, plafoineko argitipino hori, eta emazte bat beraz agertzen izan da, adinetako anaski, e, eh, musika jotzen? Ba, jorri nahi nean eh, finitu jale toke positibo batekin, eh, ez beti nahiz eta egoerak gogor eta bortitz izan, herrialde guzietan bada duintarzuna, bada indarra, eta hor ageiden emaztia da matxi deitzen den figura bat, matxi gehienak gizonak balin badia, badia emaztiak, eta dia, randezuagun biltzeko nahiz ez susen izan hola, shaman eh, xaman gizako bat, sen, sendagile hasteko bai, belharrekin uh, eh, sendatzen dian eh, pertsona bat, eta rito zumbait egiten dutina, eta hoi rito bat da, jatzari guntina, <laughs> kakotzen hartin, goizanko sei honetan, e, holako tambor gizako batekin uh, musika egitez, eta inkantazio gizako zumbaitekin, eh, suyaen presentzia zen txinpleki tambor edo, edo tabala horren eh, lagia entinkatzeko, beguak tinkatzen behitu lagia, bena egoera haniz maitatu eta eh, eta eh, jakusten duen eustez argazki horrek eh, zerbait goa behea eh, maputxe herrian indarra eh, nahiz eta lehertuik izan, nahiz eta beti uh, tipi izatea kondenatuk izan, jale oso handi da kultura, kultura eta eta rito horren indarra zinagokua eh, da, ez da asmatzena jalbola. Ze, zer dian hizkuntza kumprenitu gabe, inkantazioa kumprenitu gabe, eta hoi nahi nian ekarri kronika bai, bai, pentsatzen dut ala ere berezia izan behar zela iratzartzea olako gune batean eta olako kantuekin. Eh, ez zinuen soinua grabatu? Badut sonia nun bait, bena bakiz ez zer denen problema katastrofiko nizala artxiboen kudeaketan eta ez dakidala batez zuin disko gogorretako zuin sokotan den, bena badut hor nun bait bai. Egin batez entzinaziko da. daizit. <laughs> Zorionak behintzat nun bait baitu erango dugu. E, mil esker joanen etxe barria, erran bezala bi irudi horiek atxemango ituzie uh, eh, besare sozialetan eta uh, eh, euskalijatiak.eus webgunean hori bihartik aintzina. Izan ontsa? berkizan. Gabriel Aresti, Euskal Idazlea eta Poeta ipatuko dugu laster eh, hamar minutaren buruan eh, duela berrogeita hamar urte atera zuen Euskal Harria deitu poema bilduma eta horren omentzeko eta gogoan hartzeko Gabriel Arestiren uh, eh, bilbidea omen bat antolatzen zuten egun Euskal Zaindiak Bilbon Lucien Etxezarretarekin gure gomitarekin aipatuko dugu, paradaz baliatuko gira, beraz, Euskal idazlearekin ezagutza egiteko. Bosterdiak mementuz Euskal irratietan, berriak zurekin Bernadet argain. Nikola Bonemezon Baionako ospitaleko mediko oia medikuntzatik baztertua estado kontseiluak hauzitegi gorenak oraikoan trenkatu du medikoen ordenatik kendua izan zela Nikola Bonemezonek galdegiten zuen berri zonartua izaitea baina estado kontseiluak errefusatu dako eta Nikola Bonemezon ez da beraz medikuntzarat itzultzen ahalko. Olo amategia ideki ikatxiki nahi zautetxe batzu errezibituak izan dira egun paiseko osagari ministeritzan. Erve Luc Berrei hausapesa buru, departamentuko hiru senatariak eta Jean Lazal deputatua errezibitu ditu ministroaren zuzendari ordeak, akitaniakoa errezak ez dituela entzun nahi, bitartekari baten izendatzea galdegindakote, eta hunek berak onartu du arartekari izaitea, hitze esko eskualdeko sagarri agentziarekin biltzare bat antolatuko zuela, olo honeko hauzapesa prest da ere beharrez hauzitegi administratiborat joaiteko amategi horren zeintzeko. Thank you. Elgarrizketa galdegin du Mariano Rajoy Espainiako presidentak baina nortako baldintza ezagidu, independentziari uko egitea Espainiako ministro kontseiluak generalitateari galdegin dio argiki adieraz dezala Espainiako legedia aitortzen duen ala ez, hea independentzia deklaratua duen ala ez. Gorkak nor politikaria goizberiko gomita zen, Barcelonan bizida, unek ez du ikusten Espainiarekin negoziatzeko manerarik Bestalde Benzan Bru deputatuak begionez ikusi du Kataluniako presidentak mementoko independentzia gibelatzea espaitzaio iduritzen balio juridikorik duenik eginden maneran eta Anita Lopepe EH Baieko bozera maileak errespetuz harzen du pres, eh, generalitateko presidentak atzo egin deklarazioa Anita Lopepek ez du Espainia negoziatzeko prest ikusten, baina iduritzen zaio estela Espainiaren arazoa bakarrik eta Europaren esku hartzea ezkoa izanen dela petzero euskal igatietan. Aztiuntako petzeroa. Ez dut ulertzen, eh, sek xokatu zitzen. Nork zidela erran duzu, nola duzu izena? Katialin Salaberi. Petzero orzilale segurdi eta lordenetan, larun bat goize ogoietan, igande segurdiak Zin. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, intxauzetako sola segida izanen dugu entzungai. Bizitegien politikatik baztertuak diren jenden kasua aipatu onduan, baztertuak diren eskualdeak izan dira aipagai. Eta berizikiago, eskoleriko elkargo berrian, barnekaldea estadin eskoleriko bizitegien programan ahantzia izan, zehaztu zen agatsaldeko main inguru batian. Hor ziren, Michel Etxebest mauleko hauzapesa, Muriel Bulmier arroxako presidenta, Jean-René Etxegarai eskalerri Kargoko presidenta, Filipe Etxeverria departamentuko OPH-en zuzendaria, Jonathan Prevero, Akitania Berriko LCA-FFB egiturako presidenta, eta Christian Series, kredi mutueleko zuzendaria bizitegien politikatik bazter izaiten aldiren eskualdeak aipagai, astezken agatsuntako kanpoko mintzaldien saioan, agatzeko behatzeuntan. Errepika, irureiko irratian, hortzegunean, orematean. urte bateko pausaren ondotik, Baiona eta Miagitzeren derbia berriz heldu zaigu aurten, eta Euskal Irratiako gizaren gira dena, larun batean, zuzenean jandosetik atxaleko zazpiontan, baina baita ere jokozkan posaio berezi bat izanen dugu ostegununtan, zaleak alde batetik, pol mendiburu Baionaga eta san parasu Miagiztaga, baina aretz iginiz Baionako jokalaria ere gurekin izanen da derbi bereziunen kondatzeko. Itzordu bikoitza beraz derbiarekin hasteuntan, ostegununtan, zazpiontan, jokozkampo saioa, errepika ostiralean bostetan, eta larun batean partida. baiona miagitze, jandozetik zuzenean, aratzeko zazpiontatik goiti. Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak independentzia deklaratu du asteartuntan, baina erreferendum legearen ondorioak mementuko gelditzia proposatu du Madrilekin elgarrizketaren abiatzeko, unen bidez ere nazioartearen babesa bildu nahi luke, Prezeski, nazioartetik nola hartua den gaia barnatuko dugu ostegununtako goiz gorka elera barri eta sortuko nazioarteko arduraduna gure gomita izanen da.

Eta prentxan gainagusiak nagusiak Kataluniari lotuak azken asteotan den bezala, ordoan berriako tituluan. Elkarrizketari atea itxi eta eun tabroita mabosgarren artikuluari idekidio orajoik. Hau da titulua eta azkenan argiak ere berdina, du orajoik eun tabroita mabosgarren artikuluaren aplikazioari atea idekidio puiz de adierazpena argitzeko eskatuz. Eh, justuki kaseta eta puntu eus edota media bazkek hori dute azpimagatzen rajoek Rajoik generalitateari independentzia deklaratu duen argitu dezala eskatu dio. Ara zertan diren gutxi gora bera Katalunian eta Espainiarekin duten ahimanean Espainiako ministro kontseiluak generalitateari eskatu dio esplika, esplizituki adieraz dezala Espainiako legedia itortzen duen, Puiz de Montek Ala egingo ez balu madrilek bide emango lioke beraz konstituzioaren egun taburetan artikulua ezartzeari lehen urratxa egina du madrilek presidentea autonomiko bati errekerimendua egitea da legeak zehazten duen lehen pausua erkidego baten autonomia beraz bertan behera utzi alizeiteko E, eh, Rajoik agejaldia egin du hor oh, atxalde untan lauetan unen adierazpenak. Ere hainitz komentatuak sarean eta berrian argian usaian bezala inbat artikulu hori iritziak txemaiten ahal dira eta eh, baita ere esloveniako bidea Europako aurrekariak, ordan hori ere da, independentzia kasu batzu, eta hemen esloveniarena initz aipatu da, berriak aztertzen duena artikulu batean besteak beste. Beste gaietan, foro soziala eta euskal presoak berrian, foro sozialak egoaldera edatu nahi du ipagaldeko adostasuna. Hau da titulua. Egungo testu inguruan gizartearen sektorea initzek Euskal Presoen gaiari heltzea nahi dute Parisko manifestazioak Frantziako presonegi politika aldaraz dezakeela uste dute abenduaren behatziko itzorduari buruz beraz hemen uh, lotura eta hori loturik ere beste artikulu bat. Poliziaren biktimen legearen aurkako elegita ez dute onartu. Beste tituluetan osasuna eta osasunerako sarbidearen eh, alde eh, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Medikus Mundi erakundeak ikerlan bat atera dute osasun eskubidea kolokan jartzen duten ahisko ez. Osasun sistemaren privatizazioa salatu dute. Meatsua ahiskoa erakusten duen itzori argi sartu dute uh, beraz medikus mundi erakundeek haien txostenean artikulu luze bat beraz gai hortaz berrian. argian bestalde hezkuntza eta eskoletako segregazioa salatzeko irakasle talde bat hezkuntza ordezkaritzan sartu da. Eskola bat denona eta denontzat segregaziorik ez lelopean elkarretaratzea egindu irakasle talde batek hezkuntza ordezkaritzaren parean hori gazte izen eta ondotik hezkuntza delegaritzan sartu dira irakasleak. Izan ere, une matrikulazioaren batzorde bat egiten ari ziren barnean. Bilboko udalak autogestioaren aurka darabiren politika salatzeko manifestatzerat deitzen dute urriaren amalauean indarrak batu nahi dituzte larun batean bilbon deitu duten manifestazioan okupazioa autogestioa eta erresistenziaren aldeko autua Euskal Herrian defendatzen duten lagunek. Kazetan bestalde hildo politikoa eta antolakuntza eredua egokitu ditu aintzinak hau da titulu nagusietan dena, ez tabaida prozesua bukatu eta ondorioak islatzen dituen jauzi bat aintzina txostena orkestu du aintzinak atzo. Ipar Euskal Herriko testu inguru berria kontutan hartu eta hildo politikoa eta antolakuntza eredua egokitza erabaki du. Egazti gripea ere aipagai aspaldiko partez, elkartasuna adierazi dute lege biltzarkideek, Estatu Frantziseko lege biltzareko hainbat haute txik beren elkartasuna larazi diete, egazti adarrean diarduten ekoizleei, jaz eta ortengo krisiak ikertzeko eta terabideak proposatzeko, parlamentariek osaturiko lan talde bat osatzea proposatu dute. Eta atzo aipatzen zen, ez dakiago ze Davidetan hemen aipatu ginoen ere. Media bazken, eh, aipagai murru bat, eh, errefusiatuen pasaia uh, eh, mosteko, Bilbon eraiki dela eh, hori uh, portuan berriz aipatzen da ere hemen media bazken eta zituzten aldiz titulu nagusia airearen kutsadurak eh, bosteun mila pertsona baino gehiago hiltzen ditu urtero Europan. Hala titulua, beldur garria, eta horren azpian eh, Nikola Bonemezon ere aipagai, horren txetan aipatzen ginoen bezala berrietan, beraz ez dela gehiago mediku izaiten ahalko. Bostak eta berroita bidira itzetaput zemankizunean, segitzen dugu gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Gabriel Aresti Euskal Idazlea eta poeta ipatuko dugu, gehi garren mendeko mm, Euskal Literaturaren eh, berritzaileetako bat bezala, ezagutu zuenaren liburu bat omentzen edo gogora ekartzen dute egun Bilbon Euskal Zaindian, eta bereziki beraz Euskal Harriak bere poema liburua. Gurekin, Lucien Etxezareta egun hona. Bai, Duela berroita amagurte agertu zuen, beraz, uh, Gabriel Arestik Euskal Harria, olerki bilduma. Uh, bon, horretarazteko, eh, mila mairuan urtean sortu zen Bilbon, eta berroita bat urte berantago zendu zen, beraz, bizkaitar gaztea. Gabriel Arestiren lana, ekarpena, mm, zoin izan da zuretzat, Lucien? ba, biziki handia da, bereziki, biztan da, urhondek ikusita, oai, urteak joan baitira, epatzen duzun bezala, eh? Ehiz da, eta noita ama bos garenian hor, eh, franko horren eriotz urtean eh, kurioski, eh? eh? Eta distantziarekin eh, ikusten da, junta batean gertatu den norbait izan dela, eta eskoarari eh, biurgune berezi bat ekarri diona, Eh, Horretara uh, zibar da, eh? eskora histori hori, ogoi garen mendean, aski zaila da. Eh? Ogoi garen mende astapen hortan, eh? uh, sortu zen uh, eh, eskoltzen dia, eta esko askuntza eta horako erakunde batzu, eh? eskoltzen emiltzara ere, eh? eta beren gogoa zen, eh? eskoltzen kulturari buruz, eta eskorari buruz, eh? karpen baten egitea, eta mende berrian, ba, orduan, sendetzen ba- baitzen hainitz modernitatea, eta mundu berri batean txartzen ginela industriarekin, eh, laurantza mundua galtzen, iriak, elektrika, fain, trainak hori zen, eh, mila behatzen urte horietako giroa. Eta ego eskualerian sortu zen, ere abertzaletasuna, salina eh, gana gorriren inguruan, eh, PNV, eskualerri entzalea ditzen den horrek, eh, sortu zuen, eh, mugimendu politiko biziki importante bat, eh, garatu izkaian eta gipuzkoan. Eta horrek ere, berekin ekarri zuen, ere izkuntzaren berritzeko gogo hori. Eta han, eh, bo, ba, hola, hola ziren hoduko garaiak, eh? eta bizkaitar hizkuntza batu baten inguruan sortu zen. Eskora berri bat duzela, eta hitz berriekin, eh? egun erabiltzen dutukunak, eh? ikurri nial zela, edo beste izen batzu, eh, eta hola, asmatuak izan zirenak, eh, izkuntzaren eh, sineste handi bat bat zen, eta horrekin eskual nazio tasun bat ere. Gero, hor gertatu zen, aldi hortan, prezeski, eskual zandia edo eskual zaren mitzara sortu agertu zen, eh, ipar eskualerian gehiago, frantzes, nazionalismo hori nauzizela, amalabeko gerlak, hor ahaindura honditu zuen, eh, bi eskualdeetako eh, eskualdunen artean, eta hala ere goaldean uh, eh, dar berritzale hori mugitu zen uh, gerla zibila intzin eh? ila behatzion toita amasei arte eta hor uh, poeta handiak eta idazteak sortu ziren eh? hor um, izardi eta horako bat zagona ipatu behar da lau aseta ere eta biztan gauza horiek ezki finitu ziren frangoren ditaturarekin eta orduko eskual mugimendu hori ahont hauk zen eta Hala ere, nahi baduzu, eskuararen berritzeko gogo horiek uh, eh, hortziren, eta bon, bi, tendentzia bezala ganezake, eh? eskuara garbi hori, epska bat, eh, edo lehen abertzalek eh, muntatu zutena, eta hor gertatu da, azken batean, e, eh, hiutanoi urte horietan, eh, gazte-gaztea zeladik, gabriela bat, hori uh, berritzaile bezala zen, nolazpeit, baina biziki geizki ikusia, Mundutik komunista baitzen, espainola ere baliatzen baitzuen, eta horazia zen, jatenik ahendura hori, eh, espainol eta eskualdunen artean, eta espainola baliatzea, ere bitasuna baliatzea. Izan zen bere kontrako boiko tabatez? Eh, ba, eta hori hori, zen tagarri eta egia eh, aipatzen den, liburu Eh, hori eta sail batzen, eh, zenta izan da, harria, gero harri eta herri, eskual harria, eta badira hiru lau liburu, harria liburu horrekin ateratzen dirinak. Eh. Baina Gabriel Arrestik, eh, jo, kasik eh, bakarrik, eh, adizen, nahi baduzu, er, mm, ah, bertxolaritzaren emaitzak, herri hizkuntza baliatuz, eta ba, orduan kontsideratuak ziren espainolkeriak, eh? Mm. eh eta espainolitzak egonero baliatzen zirenak eskuara popular bat, nahi baduzu, mintzatzen zen eskuara hori literaturarat ekarri du azkenean, eta biziki gaizkikusia izan zen espainolista bezala, zenta espainolista izaitia zen, frankoren alde izaitia bezala, eh? e, eta aldiz abertzalek, alako eskola garbi bat, iramuzalea bezala, baliatu nahi zuten, eta izan dira momentu itxusiak nahi baduzu eskual uh, buruzakien artean, eh, eskual zainian ere biztan da. Mm. Eta nionik ere haipu, e, unen uh, kontsideratzia, <laughs> eta eskat irringarri da, ez dekin nola berak ikusiko zin, Bei, eh? Bai, gauzko Bekatu ba, mm. ba, mortala bezala zen, Gabriela Resti, eta bon, gero hiltzerarik, gara ere izan zituen eh, eh, kide batzu, pixka bat, Xabier Kintan ahabezelako batek, bere defentsa hartu zuen. Eh. Zentak eitzeko ahakazta bildu baitzuten, bere lanek, bere ziki, harri eta herri horrek, eta dekina Mikel Laboak, eta bainetu zituen bere kantuak, eta aski eh, bilki pixka bat uh, eh, onartara zizen Gabriela Arrestiren lan hori. Gabriel Resti izan zen ere lehen eh, eskual udako unibertsitatearen sortzaileetarik, bai honorat ere egin zen, eh, eta noi ama, ama uste eta gitzen ortea, uste izan zela. Eta azkenian eh, eskuala batuaren lehen urratxak egiten zirelarik, hor, sekulako kalapitak izan direla, eh, biskabat oi ahantzara zinai dira, biskabat, behinan, eh, atxe letra labintzea eta bo, emre larrasti bizkaitara zen, eh? Mm. Iskiatzen zuen, bo, bizkaiko izkuntza, bena eskora batu batean, eh? Ta, batuaren euh, aldekoa zen, berak? Ba, batuaren aldeko zen, bo, eskoltza leguziek, bo, egiten zuten, eskora galtzen ari zela, bat asuntzak hartzela, eh? Euh, bon, ba, ziren apesak, ziren apesak, beleak bezala kontsideratzen zituen, arreztik, eta apesen kontra egin ditu uh, kantu famatu batzu, ez dakit, orko guan, berro da pasatzen aluzu hor, sa, egonda santima minia, eta horako hitz batzuk egin zituen, eta hor, ikusten da, apes uh, belz, konservadore, erdi frankista, nahiz, eskoltzaleak izan batzu, hor biziki kritikatzen zituen, eh? komunismoa erran behar da, orduan munduan biziki azkartzela urte horietan, eh? sobitar sistema, sobitar bat biziki indartsua zen, amerikanoen kontra, orduan lagun komunistak zituen arrestik eta zen izan progresismoa eskertiar zela izatea zen den demora horietan, eh? eta komunisten alde bizka bat itzulia zen, ordan etaren inguruan intelektualek ere bizka bat abilki, alere eman eh, ba, ezagun batek, eta ez zuten eh, Gabriel Arrestiren kontra gerla piztu nahi bazo ikusten zen, bere herrikoitasun hori, eh, ezkerreko ide progresistekin batean zoala, eh, eta orduan, azken batean onartua izan zen, <laughs> gero, zuri gaitzez edo zorionez, bat zuen dako, Gabriela Arresti goizik intzen, egiten eh, oita amabost urte hortan, pentsa, Franco etzen oraino hila, eta berroita bat urte errandu zuen bezala, gizan gizik egaztia zen, eta biztan da, nola itzulikatuko zen, eh, uste zutu, eh, kontsiderazione handia aukanen zuela, eh? mm. eskual kultur mugimendu berritzaile hori, eh? prima primadera hori, eran Bai. Eh, ba. Ikusi, nahi etzen, mugimendu batzen ere berdin garaian, alde rebelde hori eta izkuntza ba, populajarena. orduan, eban zu, ez etak bakarrik, binan eskual eriko esker mugimendu horrek, ikusi dugu erri ere, erri momentu atez, sobitar sistema defendiatu du, eh? nahi baduzu, uh, eh, zu eh, eskuina, kapitalism munduak nola kondenatzen zuen Rusiako sistema komunista hori, eh, azkenean ezkerrean, miskabat, etzen argi nahi baduzu, eh? Kuba ere hortzen, eh? Kuba komunista bilakatzen zena, eta hor nahi baduzu, orduan uh, eta komunista, eta miskabat nahasei zirenak, miskabat hori dena miskabat argitu zen, eta Gabriel Arresti sartu zen nahi baduzu errebeldea zelako, boteren kontra kontra zelakotz, sartu zen uh, hortan. E, gero, ez dugu Gabriel Arresti linguista bat izkuntzalari bat ezela hartu behar, menan eskuarari normaltasun bat eh, diona, eta uste dut egun, eh, dugun eskuara hori biztan da garbitzale eta eskuara aditz bat horikin, eta bizkabat abiatua dugu, menan nahi bat duzu, herriak mintzatzen duen eh, eskuara hori dela, oinari bat eskuararen geroaren dako, Eh, kontsidatu da uste dutzu Gabriel Arresti geroztik eta ikungo egunean dere eta gure eskuara ere eh, ez dela batzu guzti dute baizu erreten zen momentu bat ez apesen eskuara, gero intelektualen eskuara, gero espainolen eh, eskuara nahi bat duzu eh, piskat difentziak dirilakoz, biztan da, etxeko eskora eta plazako eskora lantuaren artian. Eh. Edo ikastolaren euskara ere entzitu kompleksuak Ah, ba, dira. Komplexuak ere bedirako. Mm. restik, oh, uste dut, eh, lehundura bat ekarri duela, eta onespen bat azkenean, eta uste dut, egun eh, zinez estimatzeko da, egin ituen urratxak denen kontra, eh, profeta bat dezela, jarangin ezake dela, Egan egan behar da, hil den pundutik, zinez, estima ondien jarria dela, seurazai hori egun agertuko da, eh? Bai. Eta, bon, gomendatzen dugun gauza da, uste dut, ere, irakurtzea, eskiatu dituen liburu horiek, baizu, ahita erri, zu langileen alde eh, agertzen dena, eta izerdia lana, bo, baizu, zorotzako portua poema famatu hori, beti eh, langilearen alde jarriko ina ezagantzuen, bon, Eh? Irratiko langileek ere estimatzen alden gauza dute hori, ez? <laughs> bai, bai, bai, bai. Izerdiarena, bai, zentzu batean, segur. Bo, ahia, ahbola, ere pixka bat eh, Euskal Herriaren simboloetan xarrarazi eh, zuena, reiten alda. Gabriel Aresti, eh, balitaike berazainitz aipatzeko bere inguruan, erran bezala, berroita bat urtetan zen duzen, eh, eritasunez, jakin dezazuen ere, eta gaur Bilbon Euskal Zaindiak, beraz, omentzen duela, uh, duela borita marrorte, Euskal Harria deitu liburua agertu baitzuen Lucien Cesareta gorekin ginuen mil Ah, Ba, mil esker zuli. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskal Irratietan. Eta Lucien Cesaretarekin laster berri zitzordua duzue aste azkenero bezala. Uh, bakizue, ze eman kizunaren zat, biztanena usaiakoa. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Almando zen izango da gaur ere laugarren saioaren zat gure bazterrak emankizunean. Eta ipatzen zuen Gabriel Arestiren egunda santimamina, are, entzuten dugu, Mikel Laboak emanik. da santi mamina Benetan egu zamina Goiko zeruan gorde dezala luzaron neure anima Ezanen dizut egia Hau ez da uza tegia Erroi artean izan intzade Benetan hau zartegia egun da zanti mamina, benetan egu zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Itxazaldean izarra, ari begira lizarra, Euskera salbo ikusi arte, ez dut kenduko bizarra egun da zanti mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Kantatu zuen oliarrak, argitzen dira pelarrak, agera gure martiriari, moztu zizkaten bularrak egun da zanti mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Bularrak moztu zizkaten eta Euskal Herriak diotza Solomo luze dutzeri gabe eman zeidazu bihotza. biotza egun da zanti mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron noure anima. Eman zaidazu bihotza eta, ken berri nahi gabeak, ez da noiz garen izanen gure, etorkizunen jabea. Egun da última miña Benetan eguza miña Goiko zeruan borde de sala Luzaro neure anima Egun da xantima miña Mikel Laboak emanik Gabriel Larestiren eh, Itzak eh, eta segitzen dugu euskal irratietan eh, itzorduekin biharko gomitalenik. Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak independentzia deklaratu du asteartuntan, baina erreferendum legearen ondorioak mementuko gelditzia proposatu du Madrilekin elgarrizketaren abiatzeko, unen bidez ere nazioartearen babesa bildu nahi luke, Prezeski, nazioartetik nola hartua den gaia barnatuko dugu ostegununtako goiz gorka elera barrieta, sortuko nazioarteko arduraduna gure gomita izanen da. urte bateko pausaren ondotik, Baiona eta miagitzaren derbia berriz luzaigua urten, eta Euskal Irratiak horritzaren gira dena. larun batean, zuzenean jandozetik atxaleko zazpiontan, baina baita ere jokozkan posaio berezi bat izanen dugu ostegun untan, zaleak alde batetik, pol mendiburu Baionaga eta san parasu miagiztaga, baina aretz iginiz Baionako jokalaria ere gurekin izanen da derbi bereziunen kondatzeko itzordu bikoitza beraz derbiarekin asteuntan, ostegununtan, zazpiontan, jokozkampo saioa, errepika ostiralean bostetan, eta larun batean partida, baiona miagitze, jandozetik zuzenean aratzeko zazpiontatik goiti. Itz eta putz emankizuna hortan bukatzen da gaurko, itz ordua bihar, eh, osteguna da, beraz, uh, bostak tasiak artean behori ez taldatzen, aldatzen ez dena erez. Fred gurekin izango dela, markak filmaren soinu bandari buruzko kronike eskainiko dauko bihar. Maia muruaga ere berdin gurekin eta beste initz. Hori biharkoa txikitzen dugu, seiak, momentu Euskal Iratetan.